50 languages. À la discothèque. À la discothèque. Est-ce que cette place est libre Est-ce que cette place est libre Puis-je m'asseoir à côté de vous Puis-je m'asseoir à côté de vous Je vous en prie. Je vous en prie. Comment trouvez-vous la musique Comment trouvez-vous la musique Un peu trop forte. Un peu trop forte. Mais le groupe joue très bien. Mais le groupe joue très bien. Venez-vous souvent ici Venez-vous souvent ici Non, c'est la première fois. Non, c'est la première fois. Je n'y étais encore jamais venu. Je n'y étais encore jamais venu. Voulez-vous danser Voulez-vous danser Plus tard peut-être. Plus tard peut-être. Je ne sais pas très bien danser. Je ne sais pas très bien danser. C'est très simple. C'est très simple. Je vous montrerai. Je vous montrerai. Non, plutôt une autre fois. Non, plutôt une autre fois. Est-ce que vous attendez quelqu'un Est-ce que vous attendez quelqu'un Oui, mon ami. Oui, mon ami. Il arrive juste derrière nous. Il arrive juste derrière vous.